Chunka kah capítulo. Judiokunaha salva kunan komanta. Chainaha Israel pakastantaha, Dios hachigni pakorunchu, manapunim. Nyuhapas paskani Israel pakastanmi, Abraham pa mirainin Benjamin pa mantacaj. Dios ham manam hipanchakunhachu ñaupahmantapuni aklyaskan runakunataha yachasqanchikman hinam, Bibliapi willawanchik imainam Diosta Elías mañakuspan, Israelpa pa Mashanta, Paime nerja. Señor llay, hanmanta uanyurachinko, wanyurachinko... Enaspam altar altarnikitapas, chaymi sapallayña hiparuni, aswanja nyuhatapas chiwaita munachkanko, nispa. Chaymi diosñatak nerja, hanchis waranja arunakunatam... puchuchikurqani paykunaqa manam qunqurakurqakuchu balsutiyuqtayta chamanqa nispa kunanpas kachkanraqmi favorecispan diospa akllashqan wakin judíokuna chaynaqa favoreciwaspallanchikmi imapas rurasqanchikta mana hawaspa diosqa aklaykuanchik mana chayqa favoreciwasqanchikqa manacha favorñachu kanman chaynam israelpa mirayninkunaqa munas jankuta mana hayparqakuchu. Diospa akllashqankunam ichaqa, paypa chaskisqanña rikurerunku. Wakinpa sunqunñataqmi, rumihina rikurirun, Bibliapa nisqanman hina. Diosmi sunqunkuta ruraron, mana sientekta, chaynapi papas mana inaspa hinaspa papas mana entiendinankupaq. Chaynamakunankamapas kachkanku. Nispa. David Davidpas kainatam nerja. Convido ruras jancopas, trampa hinayari kureruchun. Convido ruras jancopas, tohlia hinayari kureruchun. Orma ikunan kopagia, chainahari kureruchun. Castiga chikunan Corerochum chainahari koreruchun. Paikunapa ñawintaya tutayarachi. Tukuy tiempo ya, kutapas kurkurayachi. manahudio kajkunapas imaynanpim salvakusqanmanta. Chaynaqa, urmay kuspankuqa pasaypaqñachu judiokunaqa Diosmanta karunchakurun? Manapunim, aswanja paykunam mana kasukuptinkupas, mana judio kajkunam kunanja salvakunmankuña. Chaynapi, judiokunapas invidiakuspanku aswan aswan maskanankupa. Chaynaqa, kunapa pantayman wichikusqanku llapa runakunapa allinninpaq kachkaptinga, inaspa pierderushanku mana judiokunapa allinninpaq kachkaptinqa, Maina un kanman, judio kuna Diosman kuterikoptinkoja. Ichaqa mana judio kajkuna, kaitam nikichik. Diosqa Nin apostolnin kaspay hamkunaman willakunaypaqmi. Chaymi tukuy sunquywan rurachkani. Chaita hawaykuspanku wakin kastaykunapas, hamkunamanta invidiakuspanku salvakunankupaq. kunata Dios hipanchakuruptinmi, llapallan runakuna Dioswan allinllanakurunku. Chaynaqa mayna allinraq kanja kunata Dios chaskiykuptinqa. Wañuymanta kawsarimuchkaq hinachakanqaku. Judiokunamantayanis haykichik kainata tupachispay. Hukaqnin tanta tantakuspan puntata Dios pajara pajarakipuptinga, llapayan tantam Dios paña rikurirun. Chaynatajmi, tachapas apimpas Dios manjusja kaptinga, kalmankunapas paipaña rikurirun. Aceituna sachapa kalmanta kuchuruspa, ukpurun aceituna sachapa kalmanwanña injirtachka hinam, wakin judiokuna Diosmanta karunchakuruptin, hamkunaña tajrusja karunkichik. Chaymi alin aceituna sachapa sapinwan alimentasqa hinaña kachkankichik. Chaynaqa judíokuna kuchusqa kallimakuna hina kaptinkupas amaya hamkunaqa alabakuychikchu. Hamkunaqa kallimakuna hinallam kankichik. Manam kallimakunachu sapinkunataqa alimentan, aswanja sapinkunam llapallan kallimankunataqa kawsachin. Icha alabakuchkanki. Kuchusqaqa karqaku, ñuqayku ko pahmi nispa. Ari, rakisqam ko mana ham iñisqankurayku. Chaymi iñispallaykichik hamkunaña pikachkan sitiyonpi kachkankichik. Dios Diospa peha amaya hatun tukuychikchu, aswanqa manchakuychikiya. Chay sachapa kallmankunatapas kuchuchkaq hinam, judiokunata Dios ham kunatapas Chaynam hamkunatapas mang. kichik Hawachkankichikmi Diosninchik allin kasqantaqa. Chhaynataq kastigakuq kasqantapas. Mana kasukuqkunatam kastigarqa, qamkunamantañataqmi kuyapayarikurqa. Kuyapayakuyllaman hapipakuptikichik. Mana Manachayga, wakinkuna hinachawis chusqa kawaqchik. Chaymantañataqmi judyukuna inikuptinkuqa huktawan injertachkaq hina, sitiyonman Dios paykunata kutiykachinqa. Dios haati niyukmi uktawan kuti kachinampak. Manahudyo kaptikichikmi, purong aceitunas sachamanta kuchurusurhankichik, alin sachamanña injertachka hina tajrusunaykichikpak. Chaynatam rurarqa, mana tajrunapaq hina kachkaptikichikpas. Chay alin aceitunas sachapa, kikin kallmanpuni kachkaspaqa, judyukunaqa aswan faciltam kutikun haku. kunang komanta. Wauhe salvakunankumanta. Kunang kama manaraq pipapas yachasqan yachanaykichikta munani, chaynapi ama yachaq tukuq kanaykichikpaq. Wakin judiokunam sunqunkuta rumiyarachinku, ichaqa kainam kanqaku juntallaña mana judio kaqkuna yaykunankukama. Chay pasakuptinñam kunaha salva salvakunqa. Bibliam nin kainata. Zion llaqtamanta mamunqa libraqnikichik. Hinaspam Jacopa mirayninkunata cambianqa mana allin rurasqankumanta. Chaynapim contratuyta complesa huchankuta hechuspay. Judiokunaqa Cristumanta allin noticiakunata mana chaskispankum, Diospay nimigon kachkanku, hamkunaña yaykukunaykichikpaq. Chaywampas Dios hapaykunataqa kuyanraqmi, abuelunkunamantaraq akllashqan kasqanrayku. Chaynama, Huasqanchiktaqa hinaspa hayaykuwasqanchiktaqa Diosqa mana qichuwanchikchu. Ñawpaqtaqa manam kasurqanchikchu Diosta. Kunanmi ichaqa kuna Diosta manaña hamkunataña Dios kuyapayarikon. Chhaynallataqmi kunanpas kunaqa Diosta mana kasukunchu, qamkunata Dioskuyapayasunaykichikpaq. Hinaptin paykunapas pa kuyapayakuyninta haypanankupaq. Yapallanchik mana kasukusqanchikraykum, Hina uchallapi Dios presucharuarqanchik. Chaynapi manta Dios kuyapayarikunanpaq. Mayna allinmi Dios ninchikqa. Paiga tukuy yachayniyuq kaspanmi tukuy imata riqsin. Pitaq yachanman ima munasqantawan imam ruranantaqa? Chaynaqa pitaq yachanman señorpa imam piensasqanta? Pitaq atinman pay konsejayta? Pitaq Dios manja imayatapas quykunman? chay juzganta kutichipunanpaq, paimantam tukuy ima kachkan, paimi tukuy imata unancharja, paillapaqtaqmi llapayan imakunapas, paillayayupaychasqa kachun wiña wiñaypaq. Amén.